Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Slijedi šadi 199. od Ebu Saida el-Hudrija, je tako? Kala, kala Rasulullah sallallahu sallam kaže e, Allahu poslanik, on, ka, on prenosi da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam men same jaumen fi se vidi lahi ba'ad Allahu veđahu ani nari seb'ina harifa ko posti jedan dan na Allahovom putu Allah Želešanu udalji njegovo lice od vatri 70 kharifa 70 jeseni 70 harifa, vidjet ćemo ovdje šta znači harifa. Imamo i druge rivajete kojim se pojašnjava šta se u stvari misli pod ovim harifom. 70 godina ili nešto druge, uglavnom, uh, uglavnom ovdje znači e, navodi se e, navodi se znači da, je u stvari da Allah udalji lice, misli se udalji tu osobu od vatre velikom udaljenošću. postoje naravno post od tjelesni ibadeta, a također džihad je od, i od tjelesni i od imovinski ibadeta, jako teški, e, pa kaže ko, bude u stanju da, da obavi jedno i drugo, Znači e, i post koji je od tjelesnih badeta i džihad također koji je i tjelesni imovinski e, i badet po onim učenjacima koji badet i znate govorili smo o tome znači po, po dva mezeba e, džihad je i badet a po dva mezeba džihad nije i badet. Šta smo rekli za koja dva mezeba i badet? Džihad je badet šafijama i hanabilima jeste, a po hanefijama i malikijama nije ibadet. I tako i svrstavaju u, u, fiskim knjigama. Znači, u fiskim knjigama ćete naći kod šafija i hanabila da džiha dođe odmah nakon čega? Nakon hađa ili posta, zavisi šta su zadnji stavili da od ibadeta. Dok kod ova druga dva mezeba džiha dođe tam nekad muame, lac, kroz, tam nekad prekraj, tamo gdje gdje je tehakom ima i vladanje po šerijetu i tako dalje. Dobro. <clears throat> Pa kaže ovdje Abdullah Besan, pa ona osoba, kaže, koja je u stanju da spoji između ovog dvoga, da stoji između ovog dvoga, a to je znači i da posti i da bude u džihadu, e, Znači, e, hoće da kaže ovdje da se u stvari u hadisu misli ovdje, men same je fi bila, e, kod nas često uzmaju ovaj hadis pogrešnoga, u pogrešnoga mjestu svrstave. Kaže, ko posti jedan dan na Allahom putu, misli radi Allaha Đelešanu, Ne misli se to. Fi se bili lah, misli se na lahom putu, u džihadu na lahom putu, dok je muđahid. E, ko to uradi, znači, e, ima posebnu nagradu, koja je spomenuta ovdje u hadisu. Ko se toliko žrtvuje tjelesno, zaslužuje da ima posebnu nagradu, a to je, e, to je na hira da bude udaljeno od vatre da zasluži time užitak u džennetu. Jer sa tim dijelima u on bježi od Allahove kazni. Bježi od džehennema. I njegova nagrada je znači ono suprotno tome, a to je znači e, to je džennet. Ovdje pod ovim harifom se znači misli na 70 godina. Na 70 godina. E, e, malo prije kažem, znači to da se on udalji od vatri, to znači da se približi džennetu jer e, osoba znači ne može biti osim između jedna od ovog dvoga, nema, nema sredine između ovog dvoga, nema da kaže eto niti, niti, u, e, niti u džehennemu, niti u džennetu, negdje na sredini, na polapu, na sredini negdje. Nema sredini, znači ili u džennetu ili u džehennemu. Pa tako onaj ko se udalji od džehennema približio se džennetu. Dobro, uglavnom ovaj hadis ukazuje na vrijednost e, posta onome ko posti, a u džihadu je i da zato ima ogromnu nagradu. Naravno, hadis ukazuje ujedno na to da je mustehab, musteha post, mustehab postiti osobi koja je u džihadu, e, pod uslovom da njegov post neće, oslabiti njegovo tijelo kada je potrebno za borbu za džihad. ako dođe u, u stanje okolnosti da zbog posti će biti slabi, ne može da radi stvari koje su potrebne za, koje su potrebne za borbu, E, da bude djelo njegovo aktivno, tada je bolje i već i da ne posti. E, što? Zato što je veća korist u, u džihadu koji vodi, koji radi, nego u njegovom ličnom postu i daje se prednost ono što je veća korist e, e, i za ono zbog čega je otišao, zbog čega se bori i što je opća korist za muslimane, nego za, e, za, za, ibadet i post koja, se, koja je, kako kažu učenjaci, ili maksura, korist skraćena samo na njega a korist džihada je korist koja je opće prirode, vraća se na kompletnu muslimansku zajednicu. Dobro. <clears throat> Nakon ovoga nam dolazi poglavlje Znači, time smo završili hadise koji, govori o, koji su govorili o dobrovoljnom postu. O zabranjenom postu, o dobrovoljnom postu i drugi slični hadisi, ono što je spomenuto u hadisma. Nakon ovog dolazi nam treće poglavlje koje, tako ga naslovio Abdul Ghani El Maqdisi, kaže Babu Lejletil Qadr. Poglavlje o noći Lejletul Qadra i dolazi po redu dvije, dvije, e, e, hadis dvije stotine, dvije stoti, a to je Abdullah ibn Pročitat ćemo te hadise i stat. An Abdullah ibn Omar, radijallahu anhuma, en riđale min ashabi sallallahu uru lejletil qadr. Kaže Abdullah ibn Omar, radijallahu anhu, prenosi da je e, skupina ashaba, vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam, da je vidjela u snovima noć Lejletul kadra. Kada je noć kadra? Filme Filmena. Fi sebil awahir. Da je to u zadnjih sedam noći Ramazana. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, naravno on su ga obavijestili o tome, kaže, era ru'jakum kad tavata et fi sebil awahir Kaže, vidim, mislim, kaže, da su se vaši snovi složili na tome da je noć Leletul Kadra u zadnjih sedam noći. Femen kane minkum muteharriha, pa ko od vas traži da potrefi, potrefi naravno sa ibadetom, noć Leletul Kadra, harreha fi sebil avahe, neka je traži u zadnjih sedam noći Ramazana. Misli se od 23. pa noći pa nadalje. To je prvi hadis 200. E, po redu, onda 201. An Aishete radijallahu anha, En Rasulallah sallallahu alaihi sallam kada Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, se prenosio da Aisha, znači, te harre u kadri qadri fil vitri minel ašril avahir. Kaže, tražite noć lejletul qadra u vitru, u neparnim noćima min ašel avahir u zadnjih deset dana Ramazana. Hadis mu na alihi kao i prethodni. E, naravno, ovdje kad, kad je tražite noć ljeta kadra, misli se tražite sa ibadetom sa ibadetom u noć koji se radi, e, spomenut ćemo koja je to vrsta ibadeta. Znači, ova dva hadisa naveo Abdullah Maglisi i e, Abdullah Besami e, komentariše zajedno jer govori o istoj temi. Pa ćemo na sljedeći put govoriti o komentaru ovih hadisa. Molim Alađe Šanuhu da nam ovo bude uspješan nastavak ovog našeg kursa na ovaj način. Molim Alađe da bude dokaz za nas, a ne nas. Sada je vrijeme namaza tako brzo za ruku ruma